Egeka, bazterretako kutsaduraren kontra egiteko tresna bat da, uramap, baina kolektibo bat ere bada horren gibelean. Goizuntan gurekin eh, kolektiboko kide bat, Sabina Urkat gurekin zira, egunon? Bai, egunon. Hala, e, ba, ipatuko dugu, ekintza bat egin duzuela, asteburu untan, eta zer ekintza? Bai, ekintza hau um, Uramap, beraz, eh, plataformak edo antolatzen du, uh, Uramap proiektuaren bidez antolatu dugu. Bertan antolatzaileak uh, baginen, beraz, Surfrider Euskal Kostako voluntario taldea, bizi elkartea eta urtipula uh, kirol uh, nautikoetako kolektiboa. Egin duguna da, em, Bayonako abaz egota bideko ere muezean, eh, hori kanopia ondakinen saikapen eta behera biltze zentro ondoan, e, eh, ondakin bilketa bat, eta e, gure, bakinen, elburu zehatz bat e, ekintza hori egitean, ekintza hori egiten elburua etzen bakarrik ere muhori garbitzea, baizik eta e, ondakin degi salbaien arazoa, bisibilizatzea, eh, azken aldian ari garelako eh, kasu hainitz izaten ere guntan, eh, uramap eh, kartaren bidez, eh, kasuak ondarkitegin salbai batzu, edo ez legalak eh, inguru honetan. Beraz, eh, hor larun batean bildu ginen hogeita, ma, bat pertsona, eta garbitu dugun ere muan, topatu ditugu batez ere auto eta karruzeria initz, e, tuberiak, baina ere e, adibidez hau jostailuak, boteilak, eta mm, gero ondakin guzti bildu ondoren ondak e, bidehtzen utzi ditugu, baionako egiko etxea abisatuz, e, etor daitezen bila, baina hori helburua zen, e, bisibilizatzea, e, pixka bat ondarkindegi salbaien arazo hori, mhm. eta bai e, la, gogoratzeko ere, e, kasu hori bai uramap e, kartan seinalatua izan zen dola bi urte, 2006an beraz, eta geroztik, orduz geroztik egin dugu inkesta, edo desmartxe desberdinak egin ditugu, bai erriko etxea informatu, bai e, eh, ere mu horren diabea informatu, eta oartzen gira bi eta gero ere hori ez dela garritua izan, eta alderantziz, gerozta ondakin gehiago heltzen ari direla ere eta horaz, horrek guztiak eh, bideratu gaitu eh, larun batean ekintza horren egitera. Mm, Zer gana idu, eh, hori leku ezagun bat dela horretako jendeak badaki horret botatzen dutela bestek eta berdin botatzen dute, hori pentsatzen alda? Bai, segur eski leku ezagun bat da, ez dakigu inguruko jendeak jakingo du, ze topatzen diren ondakinak egia ezan, aski nola ezan haundiak eta um, bisibileak direlako, adibidez, auto ikusten dituzue hor, eh, manditugu argazkiak gure Facebookean, ikusten dako duzute eh, auto ibilgailu desberdinen parte handi batzu atxematen direla gune horretan, beraz ezin dira ez ikusi. hor ere pasatzen dena hor ondarkin egisal, baiekin, badira bi gauza. Alde batetik, e, izaten dira edo partikularak, edo enpresak e, ondakinak botatzen dituztenak eta beti erraten da um, ondarki egin salbaietan ezin dela um, zigortu eh, pertsona ez baitakigu nork botatzen duen. Um, ala ere hori informazio hori pixka bat eh, gezurtatu dezakegu ze batzutan eh, botatzen diren ondakinen arabera asmatzen albaita uh, nork bota dituen batez ere enpresa bat denean eta bestalde espazio baten jabeak ere bere ardura duelako jabea eh, egoera honen mantentzea, eh, zera ere mua egoera honen mm. mantentzea, beraz ere egin daiteke espazioaren e, di, jabeak ere badola erantzunkizun bat e, alde hortatik. Ondarkintegi salbaien gaiaren inguruan eh, sentsibilizazio mm. kampaina bat, eh, sentsibilizazio ekintza bat asteko egindu uramap kolektiboak asteburuntan eta kolektibohtako kide batekin gira goizuntan. Sabina Urkad, zurekin eh, segitzen dugu, ohtaz mintzatzen, Eta mm, ea, duela bi haste, aipatzen ginoen, e, itxasoko kutsadura hor, Europako proiektu bat baita horren inguruan, eta mm, itxasoko kutsadura eta erreketakoa, azkenean, urbiletik e, eh, lotuak direla aipatzen ginoen, horre problematikoa da, ondakinak itxasora ino direlarik? Bai, bai, erabat, <clears throat> dena den eh, hori gure uraren zikloan edo sartzen da, badakigu, ah, egon, barkatu kaletko entzuten dut nero jartzuna momentu Em, ah. bai, segitzen dut, bai. Bakatu. Entzuten duzu no? Ez, ongi, ongi. Ba, ongi. segitzen. Em, badakigu, azken finean, eh, gure inguru giroa, itxas inguru giroa antolatua da uraren ziklo batean, eta badakigu e, gure egeketatik, egeketan botaiak diren ondakinak edo kutsadurak bukatz, bukatzen dutela beti ere itxasoan eta e, beraz horregatik ejan dezakegu badela lotura argi bat kaldea, eta e, artean eta datu bat e, eman behar banu ejanen nuke e, egun badakigula gure ondartzetako, ondartzetan atzematen diren hondakinen euneko laro geia kaldetik heldu dela beraz aski zifra dozen baki mm, mm, e, adierazko jada, horregatik lan asko egiten dugu ere guk erreketan. Em, adibidez, ondarkindegi salbaien kasuan, hor, pausatzen den eh, arazo nagusia da, em, berez, ondarkindegiek badute protokolo bat, eta eh, badute dispositibo bat, instalazio bat, egiten duena, em, adibidez, eh, ondakinetatik eragiten diren likidoak, ze ondakin bat degradatzen denean, likido batzu botatzen ditu, eh, ondarkidekin normal batek egiten duena da likidoiek behezkuratu eta beste ere batera eraman. E, ahatik, eh, ondarkin salbaien kasuan ez da olako likidoaren, likidoa ez da behezkuratzen, beraz likido hauek lujaren barnean infiltratzen dira, eta beraz eh, lujetik pasatzen dira gure urazpiko nola ezan e, uretara, eta urazpiko ur hoiek gero ejeketara heltzen dira. Beraz, eh, atxematenan batek sortzen duena da, alde batetik ondakina bera eh, ez degradatza behar den bezala, bat ez ere plastikoen kasuan, eta bestalde uraren kutsadura ahisku bat produktu kimikoen bidez. Beraz, horregatik ere, eh, hainitz eh, bohokatzen gira gai horren inguruan. Eta, eh, bai komentatu nahi nuna zen, Pixka bat zein ziren guk zer galdetzen minuen ordain ondarkin egizalbaien kasuan, guk galtzen duguna da administrazio publikoa engaiatzea eh, badelari kasu bat, beraz, ere mua garbitzera edo behar diren zigorrak ematera. Eh, hori deitzen zaio le prinsip de poluer peier, hau da, eh, kutsatzen duenak ordaintzen du, beraz gu hori galdetzen dugula. Eta ere gal, zeba, jakin behar da, berez legearen aldetik, hauzapezak, e, adibidez, e, bere ere muan badu autoritate penala eta administratiboa, beraz bai eman ditzake izunak, kasu hortan. Eta bestalde, e, espazio baten jabeak ere badu izu bat bere espazioan. Eh, naiz eta bera ez izan e, hori kutsatu duena. Eta bon, horren inguruan badira ingurumen kodigoak, oianeko kodigoak, eta ejan nahi duguna da badira e, egin daitezke ekintza batzu, ondarkindegi salbai hoien kontra, edo ondarkindegi salbaioek ez garatzeko, eta galdetzen duguna gaur egun da eh, gaia emendu bat administrazio publikoaren aldetik, gaur egun gure uramap kartan, bai txugulako gutienez, zazpi kasu inguru unetan. Hmm. Justuki, uramap karta hori aipa dezagun, eh, behar da ezagutzen ez dutenen dako, Ura mapa, eh, mapa bat da, parte hartzailea, jende bakotsak ezartzen alditu gune batzu identifikatu. Nola ibiltzen da tresna hori? Bai, <clears throat> ura map da karta interaktibo bat, eh, web, gune bat, uh, eh, uramap.net, elbidearen bidez uh, atxematen aldena. Um, sartzen zaretenan webgunan atxemanen duzu mapa handi bat, eta hor edo zen pertsonak parte hartu dezake, Eh, adierazteko dosain alatzeko kutsadura bat. Horaz, gu gure kasuan, gure kutsadurak banatu ditugu hiru taldetan edo, alde batetik baitugu ondakinen kutsadurak, bestetik badugu kutsadura kimiko edo bakteriologikoa, eta hirugarren kategorian txartzen ditugu pixka bat eh, kutsadura alde, eh, kutsadura desberdinak, pixka bat denetarikoak. Em, gure kartan ere ikusten alde, sartzen bazarete, bada koloreak badira, beraz ikusi daitezke alde batetik eh, zein diren kutsadura importante eta denbora luzekoak, zein diren eh, behin ikusi diren kutsadurak, zein diren eh, kutsadura puntualak, eta zein diren e, konpondu diren kasuak. Eta izan ere, guk dura bi urte sortu ginen karta hori, badira egun bat kasu gaur egun, karta hortan, eta dura bi urte sortu dugunetik, ogoita mar bat kasu lortu dugu konpontzen. E, eh, zeka, ikan behar da, karta hori edo bakarrik karta bat seinalatzeko mm. kutsadura bat, da ere, behin eta seinalatu, seinalatzen denean kutsadura hori, e, barnean parte hartzen dugun eh, elkarteek, eta baita mm, no, ejan, administrazio publikoak, e, lan bat egiten dugu kutsadura hori konpondu alizateko, Beraz, bada zinezko kooperazio lan bat, e, kutsadura jauhe egiteko, ez da bakarrik informazioa, Eta bai, adibidez, atxiki nahi bagenu ideia bat gogoan karta honen inguruan, ejan egin nuke, e, eh, aspektu positiboa atxikitzen dugula, dela karta hori sortu dugunetik, oso positiboki argituak izan dira, ze kooperazioa hona egon den be, politikari, teknikari, ur sindikatu eta adibidez, organismo sanitarioen eskutik. Beraz bai, hori esker ere lortu izan ditugu, hogeita marka soiek eh, konpontzen e, beraz, e, deia eginen dugu, e, entzuler, ahaintzariak bali mazizte edo egiketan ibiltzen mazizte, ba, ikusti, zerbait ikusi eta ura maapen sein alatzen aldela, eta emaitzak emaiten dituela, aipatzen zen egun E, Berbada, bukatzeko, e, manen dugu, beste aktualitaterik e, baute da, zu surfrider e, elkartean ibiltzen zira, e, gai horren inguruan ere badira itzordu batzuk? Bai, em, beraz, hor komentatuko ditudan aktualitateak, e, zer jaide euskal kostako voluntario taldekoak dira, baina gogoan izan behar da urama kolektiboan badirera beste elkarte batzu, gaur egun eh, aktiboak direnak badugu bizi elkartea eta ur tipula eh, kironautikoen eh, kolektiboa, beraz, haien eh, aktualitateak nik ez ditut gogoan, baina jakin ere horiek ere taldean mm direla. Em, gure dago kionez, badugu Facebook hori alde bat zeinetan gure aktualitate guziak eh, komentatzen ditugun, atxeman daitekena izen honen pean, Zerge Bask. eta, beraz, eh, komentatu nahi nuena, ba, izan hilabetero, hilabetero, elkartzen garela angeluko labar eh, itxasuan, hor e, hartzen dugu proiektu batean zabalagoa dena, deitzenena dena input em, proiektu hori da, dola bi izpairu urte sortu zena, aztertzeko em, baten zabalera guztian, menditik abiatuta itxasora ino, ze ondakin mota tipologia eta ze garapen ikusten ginuen, e, ikusteko. Beraz, em, hau bai dela proiektu bat erakusten duena lotura zuzen bat mendiko, e, egeketako eta itsasoko hondakinen artean gure helburua zen aztertzea jatogia. E, eh, nundik heldu dira gure itsasoan atxeman ditugun hondakinak eta beraz egekantzeak nun blokatzen alko ginituzke hondakin horiek edo nun saiesten alko ginuke hondakin horiek botatzea azken finean itsasora ez deltzeko. Beraz, e, hilabetero hilabetero aztertzen dira zazpi puntu, zazpi gune, erreka guzian zehar, eta azken gunea izaten da angeluko labar Eta beraz, konbidatzen dugu jende guztia eh, parte hartzera ondakin bilketa bat izaten da, normalki. Eta gero, beraz, lehen bizi egiten da ondakin bilketa. Eta hortik egun batzutara eh, egiten da, deitzen duguna, apeho otri, eh, sailkapena egiten da. Beraz, hori zer egoitzan egiten da, e, maiz izaten da, e, seiak eta erditatik aintzina. Eta, beraz, hor biltzen ditu, ondak, bildutako ondakin guztiak ematen ditugu main gainean, eta uh, sailkatzen ditugu, oso sailkapen uh, nola uh, bat izaten da, eta hori giro honean eta denen artean sailkatzen dira bildu diren ondakinak, mm protokolo berezi zientifiko baten eh, bat, bat segituz. Untsa da, Sabina, urkad eskertuko zaitugu gurekin izaita gatik goizuntan, no, teraziko dugu uramap kolektiboarekin ekintza bat egin duzula haste buruntan, eta mileskak hasteko gure galderei erantzunik, eta bestaldi bat arte. Bai, mileskak zuai. Adio.